أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدودي للدنيا يسار وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا جدودي للدنا ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه أنا الطاغوت نازله ليوثا سوف نلقاه أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه أنا الطاغوت لا يستوي والأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم عليكم السلام ورحمة الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله prejasno rekao, kako je Efendija u suri Ali Imran, ime bina inda Allah islam. Kod Allaha je priznata jedino vjera islam. Allah ima jedino vjeru islam. Rekao je na kraju jedan od zadnjih kuranskih ajeta koji su objavljeni poslanika alihi salatu sam el jevme krentu lekum dinekum wa etmemtu alikum ni'meti wa raditu rekom ul islam dina. Danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama upotpunio. Allah upotpunjavanje naše vjere Islama potpuno je blagodat prema nama i kaže zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Na drugom mjestu u suri Ali Imam kaže o meni da li gajre sigurni stradalnika sutra na drugom mjestu. Zato ova osoba, Stela Kukovda, naša sestra od večeras, svjesno svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Može li se kod nas bilo ko za neke dunjavske stvari uzeti kao svjedok skuta koji ne zna šta svjedoči, zašta svjedoči, šta će svjedočiti ne može. Dakle, ono ko svjedoči, to mora osoba da prije svega da to zna, da bude ubijeđena u to, da to prihvati, da bude iskrena prema tim rečima. je Allah jedan jedini dostajno obožavanja. Šta je ibadet? šta je ibadet, šta se traži od stele i od nas i šta je ibadet. Ibadet je da činimo sve ono što Allah voli činimo zadovoljan od riječi i djela. Mi od prije i ona od danas. ne mogu govoriti šta ja hoću. Poslanik Ali i Salatu sam je rekao Men kane yukinu billahi wa yawmi ahir da yakul hajran ali jasno. Ko vjeruje Allah i sudni dan, ko govori dobro, neka šuti. Nema govoriti ti ovo šta. Kaže u drugom hadisu poslanik alihi salatu salam, a zam će išta drugo bacati ljude u džahennem, osim njihov jezici? Mi bježimo od džahennema, svojim jezicima se vraćamo nazad u džahennem. Dakle, izgovoriti šahadet nije mala stvar. To je ogromna promjena u životu. Ime se postaje musliman. Šta znači biti musliman? Esmene je musliman. Musliman znači biti predan. Svi smo mi u tako. Nosili smo znači što god on ti naredi, ti takav trebaš da budeš. E tako isto, što god nam Allah naredi, ako hoćemo da budemo muslimani, treba da se prepustimo a subhanahu wa pa, to je musliman. Dakle, kada kažemo, nema istinskog Boga dostojnog obožavanja, ona sada, a mi danas nekoliko puta govorimo, tako razgovaramo, učimo esam, učimo i kametu, namazu to govorimo, na tešahuru to govorimo. Ne možemo tek tako, moramo biti svjesni šta govorimo da Allaha jednog jedinog samo njega obožava i da Muhammeda muslima salatu islam uzimamo za poslanika. Svjedočite da je Muhammed poslanik nije isto samo reći ona i mi, ona od danas a mi davno smo trebali da poslanika Muhammed ali i salatu islam uzmemo za uzor u svemu, rekao je Đelevala u suri Al-Ahzab, lakad kana lakum fi rasuli lani usretim svijetu bio u se vi imate najbolji uzor u svemu. Ali rekao je koga doista uzima za uzor, ako hoće poslanika uzme za uzor, ona, od večeras mi, onda kaže da vala imen ću je rođu u kaže. On je doista poslanik, uzor onima koji žele Allah i žele drugi svijet, da uživaju na drugom svijetu. Da ih Allah dočeka sutra sa svojim zadovoljstvom. Da se poslanik Muhammed Ali i sa uzme za svi islam. Allah je potpuno islam, poslanik Ali Salatu sam je dostavio, dostavlja nam se islam preko učenih ljudi i ostaje na nama da prihvatimo i tako praktikujemo tu djelu Dakle, i steli i svima nama. Oporuka da što je god moguće piše upoznamo se s našom djelom. Što god se upoznamo s našom djelom da to praktikujemo, da to ne bude dokaz protiv nas sutra na da danu. Znali smo, jesmo i radili po tome. Da od danas on više saznamo u vjeru od drugih muslimani, a ne što sam veći musliman, sve sam gori prema drugima i po ponašanju i po jeziku i po svemu drugom. Danas ona i odavno treba da čuvamo svoj jezik, da se brinimo svojim makanama, da ne zavirujemo u tuđe ovdje, nismo počistili ni svoje ovdje. Da vodimo računa o svojom ponašanju, jer